2020 թվականին Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմում հայրենիքի պաշտպանության զոհասեղանին իրենց մատաղ կյանքն են դրել բազմաթիվ նվիրյալներ։ Նրանցից մեկը Արտյոմ Արեգի Ավակյանն է։ Միշտ ներկա հաղորդաշարի այս ծրագրում կպատմենք Արտյոմ Ավակյանի մարտական ուղու մասին։ Հետախույս գնդացրորդ Մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանակիր Արտյոմ Ավակյանը ծնվել է 1996 թվականի ապրիլի 5-ին Ստեփանակերտ քաղաքում։ 2002-2010 թվականներին հաճախել է Ստեփանակերտի թիվ 5 հիմնական դպրոցը։ 2003-2010 թվականներին հաճախել է Մայրաքաղաքի Կոմիտասի անվան երաշտական դպրոց ֆորտեպիանո մասնագիտությամբ։ 2006 թվականին հաճախել է շախմատի մանկապատանեկան դպրոց եւ ստացել երկրորդ կարգի շախմատիստի վկայական։ Տարբեր մրցաշարերում առաջին, երկրորդ եւ երրորդ պատվավոր տեղեր գրավելու համար։ Նույն տարիներին հաճախել է նաեւ ըմբշամարտի պարապմունքների, որտեղ նույնպես ունեցել է ձեռքբերումներ։ 2010 թվականին Արտյոմն ընդունվել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Ստեփանակերտի մասնաճյուղի քոլեջի ֆինանսներ բաժինը։ Այն գերազանցությամբ ավարտելուց հետո 2013 թվականին ընդունվել է նույն համալսարանի ԱՊՀ ֆինանսների կառավարում բաժինը։ Մոր Ռոզա Ավակյանի խոսքով Արտյոմը ծով համեստությամբ հանդուրժող իսկական հայ տղամարդուն բնորոշ հատկություններով էր օժտված։ Արտյոմը մեր ընտանիքի առաջներն է, նույնպես սպասված եւ ուշադրության կենտրոնում էր։ Արտյոմը առանձնանում էր իր մարդկային տեսակով։ Նա ոշտված էր, իդեալական մարդու կերպարով։ Արտյոմը ընկերասեր էր։ Արտյոմը ունի մեծ ընկերական շրջապատ։ Նա ընկերության մեջ տարիքային տարբերություն չէր դնում։ Կարող իր ընկերները լինեին տարիքով շատ մեծ կամ տարիքով շատ փոքր։ Արտյոմը զբաղվում էր եւ սպորտով եւ հաջախել է Կոմիտասյանն երաշտական դպրոցը։ Արտյոմը փնտրտուկների մեջ էր, թե գիտության, թե ինքնազբաղվածության մեջ։ Արտյոմը սիրում էր զբաղվել նաեւ գյուղատնտեսությամբ։ Տարբեր բույսեր էր աճեցնում, ենթանյեր էր բազմացնում, տարբեր տեսակի։ Նաեւ զբաղվում էր ցանցային մարքեթինգով, որտեղ ինքը արդեն կայացած մարդ է։ Ուներ ցանց ուներ արդեն թիմ, որտեղ ինքը աշխատում էր շատ հանգիստ։ Նույնիսկ ինքը պետական հատվածում աշխատում էր ու պատրաստվում էր, որ 21 թվականի հունվարից ազատվեր պետական աշխատանքից որպեսի մասնավորում ինքը կարողանա տեղավորվի ժամանակի մեջ չէր տեղավորվում։ Ամեն անգամ ասում էր, ես իմ ժամանակը զուր եմ մատնում առավոտից մինչև ժամը 6-ը այդ ժամանակահատվածում ես կարող եմ մասնավոր հատվածում ավելի մեծ աշխատանք կատարել։ Իսկական ֆինանսիստեր արդյոնում։ Ֆինանսներ բաժինը, որ ավարտել էր երազանցությամբ, շատ լավ էր ուսումնասիրել ու կարողանում էր տեղը կյանքում գտնել։ Արդեն ինքը կայացած երիտասարդ էր համարվում աշխարհում ցանկացած դարպասներ բաց էին արձամի համար։ Պարզապես ինքը նախընտրեց հայրենիքը ուզողա սեղանին բերեցիր կյանք։ Նա մնացորդ նվիրվում էր յուրաքանչյուրին, յուրաքանչյուրի ցավով ապրում էր։ Ես միշտ արծում եմ, ասում եի արծում, այդպես մի արա։ Մամա, ես ինչ անեմ, ես այդպեսին եմ։ Հիշում եմ արծումը դրամարկող ուներ, որտեղ հավաքում էր գումար, որպես ինքը դեր նպատակ ուներ, իր նպատակին հասնի։ Ուրերից մի օր եկավ ասեց. դրամարկը զբացում եմ։ Ասեցի արծում, դա դու նպատակ չունես, ինչ ես բացում։ Քեզ ինչքան է պետք է ստանալ, ասма չէ ինձ չի պետք։ Ընկերոջ ես երեխան հիվանդ է։ Ես իմ նպատակին դեռ կհասնեմ, բայց իմ երեխան հիվանդ է, պետք է գումարը հանենք տանք, որպեսզի առողջանա։ Մարտում ապացուցեց 44-օրյա պատերազմում իր ամենացորդ նվիրումով։ Նա չխնայեց նույնիսկ ամենաթանկը իր կյանքը, կյանքը նվիրեց հայրենիքին։ Այդպեսին էր Արտյոմը, տրվում էր միշտ։ Եթե անկեղծանան, պարզապես մենք ներկայ ֆիզիկապես, բայց հոգեպես ես չեմ ապրում։ Ես ապրում եմ Արտյոմի հետ։ Արտյոմը ինձ համար ներկա է։ Արտյոմի շունչն է ինձ պահում։ Ու երբեմն ես Արտյոմի հետ խորհրդակցում եմ յուրաքանչյուր հարցի շուրջ։ Եթե տեղս մի քիչ ես այդ մտության առաջ եմ կանգնում, հեղվում եմ, դիմում եմ արդյուն։ Պայման արդյուն ինձ ուղություն է տալիս, ճիշտ ճանապարհն է ցույց տալիս։ Արդյունի եւ արժանանման 5000 տղաների գործը մենք պետք է շարունակենք ապրել, արարել, զորանալ եւ կրթել սերունդ, որ เป զի կարողանանք հաղթել մեր իսկ հողի վրա, մենք կարողանանք ապրելու իրավունք ունենալ։ Արժանի հետ կապված մի երազանք է կիսատ մնացել, դանի կազմել, արժանի երեխաների տեսնելը։ Դանի հետ արժումը շատ երջանիկ զույգ է։ Ես ամեն անգամ պատկերացնում եմ իրենց հարսանիքը մտքում ինչպիսի երեխաներ կունենային ինչ ընտանիք կկազմեին այսօր դա մնաց կիսը անհավարտ մի երազանք անհավարտ մի պատմություն ես գիրք եմ գրում Արտյոմի մասին գրքի մեջ ես կանդրադառնամ Արտյոմի 24 տարիներին եւ չափրած տարիներին որտեղ պետք է որ Արտյոմը ընտանիք կազմեր ու հզորանար որպեսզի թիկուն կանգներ մեզ այսօր նաեւ այս թիկունքը կանգնում մեզ իր ընտանիքի իր ծնողների բայց արդեն երկնային կյանքով այսօր ինքը գործով է թիկուն կանգնել 2014 թվականին զորակոչվել է բանակ, որտեղ եղել է հետախուզական դասակի հրամանատարի տեղակալ։ 2016 թվականին մասնակցել է Քարորիա պատերազմին, ստանալով քաջարի մարտիկ, հայոց բանակի գերազանցիկ, լավագույն մարզիկ կրծքանշաններ, շնորհակալագրեր եւ հրամանատարության կողմից շնորհակալական նամակ։ Զորացրվել է 2016 թվականին ավակ սերժանտ կոչումով եւ ուսումը շարունակել Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանում, որը գերազանցությամբ ավարտել է 2018 թվականին, ստանալով տնտեսագետի որակավորում։ Նույն տարում ընդունվել է Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի մագիստրատուրա իրավագիտություն մասնագիտությամբ։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին կամավոր մեկնել է դիրքեր, մասնակցելով Ֆիզուլիում ընթացող դաժան մարտերին որպես հետախույզ եւ գնդացրորդ։ Ընկերների խոսքով Արտյոմը անմնացորդ նվիրված էր իր հայրենիքին, ինչի վառ ապացույցը պատերազմի հենց առաջին օրը կամավորագրվելն էր։ Ես Արտյոմ Ավակյանի հետ սկսել եմ շփվել մոտավորապես 15 տարեկանից։ Նա ինձնից 3 տարով փոքր էր, սակայն նա դրան չէր խանգարում, որ մենք կարողանայինք լիարժեք ընկերություն անեինք, որովհետև նա ավելի մեծ էր մտածում, ավելի հասուն էր, քան տարեկիցները։ Ամենաընդգծված բնավորության նրա գիծը այն էր, որ յուրաքանչյուրի համար պատրաստ էր ամեն ինչի։ Նա կարար Իրանից լրիվությամբ լիքը բան կտրեր, թեկուզ դժվարությամբ ուրիշին օգնել ամենա նրադրական կողմը իմ կարծիքով է դեր շատ խիզախ էր եւ պատադիր չէ որ ռազմական գործողություններ լիներ որ դրա մասին բոլորը իմանային ուներ կայուն բնավորություն ընկերասեր էր իր հայրենիքի շատ նվիրված Արտյոմի հետ շատ կար ժամանակ հատված եմ շփվել բայց շփվել եմ այն ժամանակ երբ Արտյոմը խոսում է իր նպատակներից բավականին նպատակասլաց էր այսինքն նրա համար Ղարաբաղի չճանաչվածությունն ու փոքրությունը տարածքով եւ այլն եւ այլն սահմանափակումներ չէին։ Պատերազմի օրերին կապի մեջ էիք իրար։ Ցավոք սրտի ոչ, քանի որ առաջին օրերին հենց կապի խնդիրներ ունեինք, այսինքն տեղեկանում էինք իրարից հերակա երրորդ մարտու միջոցով եւ հենց պատերազմի սկզբնամասին էլ որ արդյոմ ուսովեց պատերազմը սկսած իստում է եթե ինքը հնարավորություն ունենար խորհուրդ տալ մարդկանց թե ինչպես շարունակեն իրենց կիսաթողած գործը ամենաառաջինը ինքան որ բնավորության բարի էր, բավականին շատ ու օգնում էր մնացածներին։ Խորհուրդ կտար շարունակել իրենց կյանքը այնպես ինչպես եղել են դա մինչև սեպտեմբերի 27-ը։ Այսինքն ինքն գնաց որպեսզի ամեն ինչ լիներ առաջվա պես, այսինքն եւ գուցե մի քիչ լավ լինի լավ։ Ինձ թվում է հենց պիտի մնալ այստեղ Արցախում Արտյոմի մտերիմներն ու հարազատները կարոտով ու ափսոսանքով են հիշում նրան։ Դավիթ Հովանիսյանը Արտյոմին բնութագրում է որպես մարդկային բարձր հատկանիշների տեր մարդու։ Արտյոմ Ավակյանը ուներ բնավորության այնպիսի գծեր, որը իր էությունը, իր անձին ստիպեց, որպեսզի պատերազմի հենց առաջին օրը առանց զինկոմիսարիատից ծանուցում ստանալու, ինքնուրույն գնալ կամավոր մարտադաշտ ու մասնակցել մարտական գործողությունների։ Եվ նա գնաց այնտեղ, որտեղ ամենաակտիվ մարտական գործողություններն է, եւ սկսեց մասնակցել հայրենիքի պաշտպանության գործընթացի, եւ շատ կարճ ժամանակում անցավ զգալի փառահեղ մարտական ուղի եւ իր կյանքը նվիրեց հայրենիքին։ Նրա անձի մասին կարող ենք ասել, որ շատ հայրենասեր, նաև նրա արարքները, որն էլ նրա վաղճանի պատճառ դարձավ, հենց ամենակարևորագույն եւ բնավորության մեջ ամենածանրակշիռ հատկանիշը դա հայրենասիրությունն է, ազգասիրությունը, ընկերասիրությունը եւ նա ամենայն հավանականությամբ մտածում էր, որ եթե նմանատիպ գործողություններում պետք է հայրենիքի համար պայքարել, ինչու ոչ նա եւ ինչու ոչ նա առաջինը։ Արտյոմը փրկել է բազում վիրավորների, հանել զոհվածների դիեր, խոցել ճշնամու անօթաչու թրջող սարքեր։ Նա անվախ էր ու քաջարի, հայրենասեր հայի իսկական օրինակ։ Արտյոմը հերոսացել է 2020 թվականի հոկտեմբերի 3-ին իր հարազատ Արցախը պաշտպանելիս։ Հետմահու ապարգևատրվել է արիության համար մեդալով, մարտական ծառայություն եւ մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշաններով։ Իսկ 2022 թվականի սեպտեմբերին Արտյոմի հարազատ թաղամասում, որտեղ անցել է նրա մանկությունը, ընկերների նախաձեռնությամբ կանգնեցվել է խաչքար հուշակոթող։ Արտյոմի հորեղբոր կինը Շուշանիկ Ավակյանը մեզ հետ կիսվել է իր հիշողություններով։ Արտյոմն իր աչքի առաջ է հասակ առել։ Շատ մտերիմ էր Շուշանիկի հետ, կիսվում էր նրա հետ։ Արտյոմի մասին ամեն ինչ կարող եմ պատմել։ Չափազանց բարի, խորհրդատու, իր եղբայրների եւ միակ քրոջ համար թիկունք էր։ Չենք տարբերում ոչ ես, ոչ Արտյոմի մայրը մեր երեխաներին իրարից։ Մեր երեխաները պարզապես իսկական քույր եղբայրներ, քույրը մեկներ ու եղբայրներ էին եւ այդպես էլ Արտյոմը այնքան շատ էր Արտյոմի հետ կապված հիշողությունները, որ անընդհատ ամեն օր պատմում, պատմում, պատմում ենք ու չի վերջանում, որովհետև նա իր այդ կարճ անցած կարճ կյանքում մի մեծ կյանք է ապրել, այսպես ասած։ Այսպես ոնց որ արծիվ լիներ թևերը բաց, իր եղբայրների եւ քրոջ թեկունքում կանգնած ամեն ինչով օգնում էր։ Մի բան պատմեմ, որ շատ տպավորիչ էր։ Երբ որ արդեն սկզբում միասին էինք ապրում, հետո արդեն իրենք առանձնացան ու ամեն օր իրարից չէին կտրվում։ Վազելով գալիս էին մեր տուն, մեկ էլ վազելով գնում էին իրենց տուն, այսպես մի ձոր էր բաժանում մեր ու իրենց տունը, վազելով գալիս ու գնում էին։ Մի օր էլ մրցում էին երեխաները իրար հետ, ով առաջինը կհասներ մեր տուն։ Աղջիկս, որ Մարտյոմից փոքր էր, ընկավ ձորի ջուրը, վազելով գնաց աղջկաս հանեց ու ասաց՝ «Մի քիչ ուշադիր էլ վազեի, որ առաջինը ես հասնեմ տուն, թե չէ ես արդեն շանում եմ արդեն առաջինը գալուց»։ Այդ ամեն օր պատմում են երեխաները այդ մասին եւ մնացած շատ արդյունք մայրը որ պատմում է թե ինչքան բարի սիրտ ուներ, դա ես կարող եմ փաստել, որ իսկապես այդպես է։ Բոլորի մասին մտածում էր, բոլորի։ Մի օր իրենց հարևաններից մեկին, որ 4 երեխա ուներ, կարծեմ, վերցրեց եկավ մեր տուն, ասում է՝ ինքը շատ երեխաներ ունի, ինքը չի հասցնում։ Արի ասում է սեղան դիր, հրավիրենք միասին հաց ուտենք, որովհետև ասում է ինքը ավելի շատ իրենց տան ուտելիքը երեխաներին է բաժանում, չի հասնում, տալիս չի հասցնում, որ լավ ճաշի։ Ասեցի շատ լավ կլինի արդյոմ համեց եք եկեք։ Շատ մտերմիկ էինք, ամեն ինչի մասին պատմում էր, ամեն ինչի մասին ասում էր։ Երևի նույնիսկ կարող եմ ասել, որ արդյոմ ավելի շատ էր կիսում ինձ այդ, քան իմ սեփական երեխաները։ Աչքիս առաջ էր սեպտեմբերի 27-ի արդյոմի վերջին մեր տեսակցությունը, որ եկավ մեր տուն, կարծես հրաժեշտի նման մի բան էր։ Արտյոմ ասում են, Արտյոմ դեռ չգնաս։ Ահա լավ, լավ, չեմ գնա, բայց հենց այդ էր, եկավ ասեց ու գնաց։ Մեկ էլ այսօր այստեղ գալուց առաջ ես ու աղջիկը զրուցում էինք, ասում է Արտյոմը 16 թվականի ապրիլյանի ժամանակ Էլի Ֆիզուլի հետ հատվածում էր։ Ինքը այն ժամանակ ժամկետային զինծառայող էր։ Իրենք ընկել էին շրջափակման մեջ։ Մի կերպ են դուրս եկել, բայց հետո նախանտրեց Էլի նույն տեղը ովքեր իրենց կյանքը նվիրել են մեր երկրին, նրանք հաղթել են, որովհետև նրանք գիտակցված են անմահացել։ Եվ այդ բոլոր տղաների անունը վար պահելու, հիշատակը հարգելու համար բոլոր բնակավարները պետք է հարգեն նրանց հիշատակը, պետք է խոսեն նրանց մասին։ Մեր մանկությունը միասին է անցել, միասին մի շախմատ էինք խաղում, նա շատ լավ է շախմատ խաղում։ Միշտ փորձել եմ գոնե նմանվել նրան, բայց <laughs> չէր ստացվում։ Հիմնականում փորձում էր գեղեցիկ խաղ ցուցադրել, եթե նույնիսկ կարող էր այդ խաղը պարտությամբ ավարտվել, միևնույնն է նա կարող էր իր ամենավերջին քայլը կատարել, որ เป զի այդ գեղեցիկ խաղը նրա մոտ ստացվի։ Արտյոմը ինձ շատ է ոգեշնչում։ Ամեն մի քայլ անելուց առաջ ես մտածում եմ օրինակ Արտյոմը ինչպես կվարվեր կամ ինչ խոսք նա հիմա ինձ կասեր։ Միշտ ինձ հարցում հետո մեկ այլ քայլ ձեռնարկում։ Նա ոչ միայն շախմատում, այլ միուս բնակավարներում նպատակասլաց մեծ նպատակներ էր իր արժև դնում։ Եթե առաջին հայացքից թվում էր, որ դա անհասանելի նպատակ է, միևնույնն է նա փորձում էր ու հաջողությունների էր հասնում, թեկուզ ոչ ոք չէր հավատում, որ նա կարող է այդ բնակավարում հաջողել։ ներկա հաղորդաշարն էր եթերում։ Հիշեցնեմ, որ այս հաղորդման հերոսը Արցախյան երրորդ պատերազմում իր կյանքը հանուն հայրենիքի զոհաբերած Արտյոմ Արեգի Ավակյանն էր։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վեհանուշ Հովսեփյան։ Հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Մինչ նոր հանդիպում։